de depressivo sintoma. Então vamos às causas psicológicas da depressão. Så går de psykologiske årsager. Nós vamos recorrer de Jesus como o maior psicoterapeuta de toda a história. Og, og her vil vi eh, se på Jesus som den største psykoterapeut i hele é historien. Alguns exemplos que darei, aprendi com meu psicólogo fazendo psicoterapia Noen exemplo jeg vil her fortelle om, har jeg lært hos min psikolog. O que eu recomendo a todos é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Jeg kan i øvrigt anbefale psykoterapi. Det er en, et fantastisk værktøj til at lære sig selv bedre at kende. E o meu psicólogo disse: Neno, você tem um grave problema, você não sabe dizer não. O min psykolog sagde til mig: Neno, du har et stort problem, du er ikke i stand til at sige nej. E era verdade. Como eu queria agradar a todos, gerne já que eu não me amava, siden mig eu tinha muito sentimento de culpa inconsciente. en stor øh, i min E até muitos psicólogos espíritas afirmam que pessoas que servem muito, que ajudam muito, podem estar trazendo grandes sentimentos de culpas, talvez inconscientes. Og mange øh, spiritistiske psykologer øh, fortæller, at mennesker, der altid er meget, øh, står altid til rådighed, eller øh, giver meget af sig selv og ikke kan sige nej, de bringer ofte i sig selv ubevidst den øh, skyldighedsfølelse, eller den følelse af at være skyldig. Como meu nome é Marvel, eu queria receber o amor das pessoas e não saber dizer não. Og fordi jeg ikke elskede mig selv, øh, kunne jeg ikke tage, øh, ville jeg gerne have menneskerne omkring mig, deres kærlighed, og derfor kunne jeg ikke sige nej. Trabalhava no escritório e tudo que me pediam, né? Você pode fazer isso? Eu posso. Jeg arbejdede på et kontor, og alt det folk spurgte mig om, Neno, kan du godt gøre det her for mig? Så sagde jeg ja. E aquele ali também. É é e é naquele outro, também faço. É e como eu era advogado naquela época, og dengang var jeg advokat, acumulava muitos processos, muitas pendências. begyndte processerne né? at hobe sig op. E meu, psiqui, meu psicólogo disse, Neno, quando você chega no escritório e olha para aquela pilha de pendências, Og så sagde min psykolog til mig, Neno, når du kommer ind på dit kontor, og du kan se den bunke af papirer, o seu inconsciente registra uma mensagem. Fortæller din underbevidsthed dig en ting. Irresponsável. Uansvarlig. Incompetente. Incompetente. Você não vai dar conta, vai perder o prazo. Du vil ikke kunne nå det, du vil miste deadline. E você sofre com aquilo. Og du, vil lide under, og du lider under det. Você coloca fardo sobre, so, muito pesado, sobrecarregando suas tarefas e se frustrando. Du en for stor byrde på dine skuldre, og du øh, overbebyrder dig selv, og du bliver meget frustreret. Porque eu não sabia dizer não. Fordi jeg ikke kunne sige nej. Queria ser melhor do que Jesus. Jeg ville gerne være bedre end Jesus. Queria agradar a todos. Jeg ville gerne være, jeg ville gerne glæde alle. Pelo menos o nome Nazareno eu tenho. <laughs> Navnet Nazareno har jeg. Nazarene It's the same name of Jesus. Mas estamos muito distante, muito distante, não podemos nem se comparar com o Cristo de Deus. Men vi er meget langt fra uh, Jesus. Vi kan ikke engang sammenligne os med ham. E nos esquecemos que ele há dois mil anos já ensinava. Og vi, vi skal ikke glemme, at han allerede for 2000 år siden lærte. Que o seu dizer seja sim, sim, não, não os, Leateos et visqueci ye novimeina ye onai novimeina nai. Porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno. For alt udover det kommer ikke fra det gode. Jesus já nos ensinava. Det lærte Jesus os allerede dengang. Outro problema nosso é o nosso perfeccionismo. Et andet problem vi har er øh, perfektionismen. É o fruto do nosso orgulho. Som er eh, som kommer, opstår fra vores øh, stolthed. Que segundo o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Som ifølge den 10. capítulo, vers, den 10. vers i Evangelho ifølge Espiritismo. o orgulho é o pai de muitas imperfeições. øh, stoltheden er faren, faderen til